īrastu katehēžu ciklu, kurā šajā godā mēs pordūmojam par dažādiem ētikas jautājumiem. Sirsnīgs paldies visiem, ka jūs esat kopā ar mums, kopā klausieties, atbalstat mūsus un, kā dzirdējāt, īsi pirms deviņiem džinglā mums ir vajadzīga jūsu palīdzība. Mazlietiņ, mazlietiņ ir. Uh, palicis, lai mēs savoktu visus ziedojumus šam mēnešam. Es ceru ar jūsu atbalstu, ar jūsu godējumu, arī mēs to īstenosim un pazatiksimies Dievam, ka Dievs arī ir labs un rūpējās par mums. Un gribu teikt, lai ik katru zīdotoju divas vietai un katram atleidzinoja simtkortīgi. Bet ķersimies šodien klot un pordomosim mazliet par tom lītām, kas skar mūsu ikdienu. Un šodien šim reitā gribu īsākt un turpinot to, ko, kas bija pagošajā ceturtdienā, kur mēs pārdomājam par sirdsapziņu un kauna izjūtu, tāpat arī par mūsu pīnokumiem un arī sirdsapziņas likuma, bet turpinot ejot, mēs šodien parunāsim par malīm. Jā, dūta līdzeibu, viltus līdzeibu ir grākstas, rostotais bauslis, Un e, visai bieži cilvēks atsakopjās no pienākuma pildēšanas malodams. Mēs varam teikt, ka ir daudz tādu gadījumu, kad grūti namalota. Un rūdās e, jautājums, vai ir apstākļi, kas pieļauj malus. Ētikas viesturē varojamas vairākas atbildes, un daži uzskatīja, ka malošana nekad un nekādos apstākļos nav pieļaujama, jo te atnes vairāk ļaunuma un nav saskaņojama ar cilvēka cīņu. Turpretī daži dūmotoji uzskata, ka malošana ir attaisnojama – ja joglo pūtra cilvēka dzēveiba ver personas gūts, citos gadījumos te nav pīļaujama. Un, ja runājam no baznīcas viedokļa, protams, te mēs katru reizi no morāla teoloģijas viedokļa skatāmies, kāds ir tas aspekts, kāpēc cilvēks porkop šo ostotu bausli, kāpēc dūtu viltus līdzēbu, bet E, Jāsaprot, Lēlija vai Mozeja mali tī vienmēr ir porkopums pret divu un porkopums arī pret bausli. Jā, un tad mēs varētu analizēt. E, cik liels ir noderējums otram cilvēkam, kam mēs esam to darījuši, lielākā vai mazākā mērā. Un, un grāka smogums ir atkarīgs arī no apstākļiem bet varam uzdot jautājumu, ko mēs redzam šodien. Cilvēki maloja ārkārtīgos apmēros, un ir pat tādi cilvēki, kas malošanā neko sliktu nezaskata. Un šajā gadījumā var runāt par sabiedriskajiem maliem, jeb sociālo grāku. Tas ir, kad malošana kļūst par visas sabiedrības pazīmi, īražu. Cilvēks vispirms maloja tad, ja negrib atklāt otram savus trūkumus un grib sevi citiem parodēt labāku nekā es ir īstenībā. Otrs malošanas veids ir nepatīsu ziņu izplatīšana par citiem, jeb tā saucamo aprunošana, vai tīsošana, vai melnesēba, ka, kas arī ir mūsdīnos sasniegusi naticamus apmērus. Un trešais malu veids ir liškeiba, laimi un izalikšanos. Arī te cilvēks narunoja tūku dūmoju un aizsoka patīseibu. Mali ir daudzu ļaunumu sakne, un aiz malošanas to pat mīlēba, skaudēba, īkorošana un citas lītis, kas ir natikumēbas pamatā. Ja tā padomojam, protams, tad vīni mali prosa – parasti velk sev līdzi nokušos, un līdz beidzot pašam cilvēkam sok jūt, kur ir te ir robeža, kur beidzās mali un kur sokās patīsība. Mali ir taisnība sīlopu, kolpojums un, protams, tikai eisu breidi, kad malu īlops sok juk, tad ir daudz napatikšanu. Un, ja mēs tai analizējam un padomājam, tad savā sirdī varam uzdot jautājumu, kā ir ar mani, cik es bieži un daudz esmu runājis nepatiesību, esmu kaut ko noklusījis. Un tad bieži vien mums katram sanāk kauns. Un tāpēc vienmēr jāpadomā, kad es eju pie grauku sildziešanas, cik es esmu patīs. Patīs pret divu, patīs pret divu cilvēku, un malojot mēs zaudējam arī citu uzticību. Un Zenta Mauriņa ir sacējusi, ja kāds mums pilnīgi uzaticas, īs mums laupa īspēju būt nausticīgi. Ļoti labi vordi. Nākamais, eh, pie ko mēs varam pazakavēties, tas ir pīnokums un brīvība. Un pīnokums un brīvība pirmajā mirklī šķiet dīvaini nesavienojumi jāatzīni, un pienākums eh, liek mocēti, strodot, paklausēt, gan priekšniekiem, skolotājiem, gan bērniem vecākiem, bet brīvība nozīmē, ka varu darīt to, ko es gribu. Un, protams, tādā ziņā mēs jau esam Citu reizi, tad, kur darām, ko mēs gribam, saprotam, ka varam arī apaklausīt, ir, ka varam nasarēķinoties ar kādām normām, ar kādiem noteikumiem. Taču patiesībā šajā gadījumā mēs nonākam vēl lielākā atkarībā tas ir atkarībā no saviem instinktiem, no savām kaprīzēm, no savas uzaviešanos, kas varbūt nav kultūrāra. Un pienākums, protams, no nu mums prasa zināmu pīzaspīšanos, spēju sevi kontrolēt, bet līdzina par personas atbildību, gūdu, cīņu un sirdsapziņu. Un patiesībā pīnokums ir brīvības veicinotojs un uzturinotojs. Tāpēc arī šeit, ja mēs domājam par brīvību, un tāpat arī par mūsu attīstību ar līdzcilvēkiem, ir sevišķi šajā uztoto bausla. Baušļa kontekstā par meliem, tad mēs varam padomāt, cik mēs esam brīvi un cik mēs spējam sevi patiesi kontrolēt un darīt labu. Un jau pirms gandrīz 2000 gadiem eh, Seneka rakstīja pirmam kortam joca sokās no baudām. Tos novordzina un izlutina, bet daudz prosa. Tolok jonicinoja bogotēba, ter verdzēba skīla, lai pamatam zeltu un sudrabu un usu porēju, kas ir nosta laimēgo mojumu. Brīvība par velti nav iegūstama, ja vērtēsi to augstu, viss pārējais vērtējams zemu. Un nevelti arī Hēgelis ir sacījis, ka vergam nav var būt pienākumu, tā ir tikai brīvam cilvēkam, jo brīvs cilvēks spēj pats sevi apliecinot, un patiesi brīvs cilvēks spēj darīt to, ko pienākums prasa. Tātad, ja no nu to mēs secinām, ka brīvam būt nav vieglāk, bet labāk, un vislielāko cilvēka brīvība ir brīvība izavīlētīs lobūmu. Mēs būsim kopā ar jums, kad mēs jums būsim visvairāk vajadzīgi. Atbalsta rādījumu arī Latviju ar savu ziedojumu. Paldies! Jūs klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausāties Dienas katehēzi, kopā ar jums ir priesteris Mortenš un pulksteni roda 9 un 16 minūtes. Ejam toļok, pordomosim tagad par pīnokumiem attīcībā uz sevi un citiem. Pēc eh, kanta mocēbas pīnokums pret sevi var īdaļēt pīnokumu attīcībā uz gorēgu un uz mīsēgu personu – Pienākums attīstībā uz sevi kā garīgu būtni varētu izsacīt, audzēji sevi garīgi, esi gudrīgs, centīs pēc patiesības, esi taisnīgs, namaloj. Pienākums attīstībā uz savu mīsēgu būtni varētu izteikt sekojuši: Nagrauj sevi mīsēgi, audzēji savu veselību. Protams, cilvēks var rēkoties pretēji kas var sevi graut kā mīsīgi, tā arī gorīgi. Piemēram, ja cilvēks maloja vai reikojās nagūdīgi, es neizpilda pīnokumu attīcībā uz sevi kā uz gorīgu būtni. Tāpat es dora porisu vai veselībai, varbūt porok daudz lītoja alkoholu vai citas, apreibinošas vīles, ja neievēroja robežas iešanā un dzeršanā, tad neizpilda savu pienākumu attīcībā uz savu fizisko būtni. Un, protams, šeit mēs varam domāt par divu pīkstu bausni, bet drošākos mārauklis, kas apliecināja pienākumu izpildīšanu, ir un paliek sirdsapziņas mīrs gorīgajā dzīvē un veselības, tas ir vitālās sirdsapziņas izjūta mīsēgajā dzīvē. Pieminot to pašu Seneku, gribu sacīt, ka viņš raksta, turēties pie šāda veselīga un saprotēga dzīvesveida, pīzakoptīs mīsai vienīgi tik toļi, cik napīcīšams veselībai, ar mīsu jopītā stingrok, lai te napūrstoj klausēt goram. Iedīns, lai remdē izsalkumu, dzierīns, lai dzēsēji slopis, apģirbs, lai atvairā augstumu, mojuklis, lai sorgoju no nu visa mīsai kaitēgo, vai tas uzcelts no nu balānam vai raibīm. Akmeņi ir nanozīmīgi. Ziniet, solmi cilvēkam ir tikpat labs sagums kā zelts. Nicinit visu, kas nav vajadzīgas pūles radējušas greznojumam vai rūtai Īgaumeit nekas nav apbrēnes sīnēks izjamūt goru, salīdzinojumā ar kuru, ja tas ir lels, nekas nav lels. Ļoti interesanti vārdi, un, protams, šeit parāda arī to būtību senekā, kad daudzas lietas mums eh, sabiedrībā ir porējušas un daudzas ir palīkušas, bet eh, blokom pienākumiem attīcībā uz sevi ir ir virkne pienokumu attiecībā uz citiem cilvēkiem, un šos pienokumus var iedalīt mīlestības un cīņas pienokumus. Atcerēsimies, ka mīlestības pienokums balstās uz mīlestības jūtumu, bet cīņas pienokums uz cīņas jūtumu. Un katram no, šo, no šiem pienokumiem ir savs pretstats. Varētu minēt da, tagad eh, dažus piemērus. Piemēram, mīlestības pienākums un tu pretstats. Tātad mīlestība pretstatā mēs nolīkam naidu. Un bieži vien mēs to esam varbūt šotot arī pīdzēvojuši, kad varam lobu, bet atmaksojam ar sliktu. Žālsirdība pretstatā ir cītsirdība, kad cilvēks nocītu no sevi un jo sirds ir kā akmeņš, labdarība, bieži vien pretī ir pat mīlība, egoisms, līdzcītība. Šeit mēs bieži vien pretī sajamam nažēlību, pašaizlīdzība, kas ir ļoti laba līta, bet bieži vien cilvēks padara sevi savteigu, līdzjūtība. Pretstatā var mīlīt ļaunprotēbu, un visbeidzot draudzība, un draudzībai pretstatā mēs ielīkam mīnaidu. Un redzam, bieži vien, ka šos lītes arī mūsu dīnu pasaulē ir ļoti, ļoti sastopamas. Ja runājam par cīņas pienākumiem un tū pretstatiem, tad bieži vien cīņai pretstatā ir nicinošana, labvēlēbai skaudēba, pazemēbai augstprotēba, gudbējībai lepnēba, lāmprotēbai ītīpēba, uzticēbai nūdevēba un patīsumam melēgums. Jā, ir par kums padomot, bet var būt arī gadējumi, ka mīlestības nav, bet cīņai jobilt. Piemēram, divu cilvēku attīcēbos. Savukārt neviens nevar pieprasīt cīnīt eistu nūzīcnieku, bet nūzastojoties uz Kristus mīlestības pamatiem, var prasīt šo nūzīcnieka mīlestību un jo nanicinošanu. Un, un uh, pārdomot šos lietas, nāk prātā arī pāvesta uzrunā iepriekšējā svātdienā, ko darījis izsmeļot izsviera un parodēja, jā, ka Joza rūpējās par tiem, kas ir īslūdzējumos, un arī viņiem ir joparoda cīņa. Senekam smoca, ka cilvēcība aizliedz būt augstprotēgam pret bīdrim, aizliedz būt skūpam, ordu uz dorbūs un jūtos. Te pret visiem ir laipna un pieejama, nevienas bādas nav skata par svešumu, Tu, kas pašai ir labs, te mīļogus vairāk topiec, ka tas noks par labu citiem. Vai brīvis zinātnis un mākslas moca mums šādā tīksmi nā tikpat moza, kā vienkāršuma nacionālumu, kā savaldību un pīticību, kā taupību, kā žēlsirdību, kas audzē citu asinis, tāpat kā savus un zina, ka cilvēks nedrīkst naviertīgi izmantot citu lubānu. Jā, pārdomāsim par šom lītom, un tagad īsa mazā muzikālā pauzē. Priekšļakatās sakrāso pasauli, priekšļakatās sakrāso pasauli, priekšļakatās sakrāso pasauli priekšrakatas sakrāso pasauli tā, piedzimst mirklis, jā, piedzimst mirklis. Priekam ir gana ar sirds sarunas atelpu, priekam ir gana ar sirds sarunas atelpu, tas uzplauks, tas uziet, tas uzplauks. seduced me klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausāties Dienas katehēze, kopā ar jums šodien ir prīsteris Morteņš. Tikko pārdomājam par pienākumiem attiecībā uz sevi un citiem, tāpat arī par mīlestības un cīņas pienākumiem un to pēcstatiem. Bet, ja mēs domājam par šiem lītām, tad, protams, ejot toļo, ka mums ir jautājumi par laimi un dzīves jāgu. Un mēs katrs eh, no nu, cilvēkiem gribam būt laimīgs. Mēs ticamies, lai mēs būtu laimīgi. Un tikšanos pēc laimes, tāpat kā dzīves jāgas meklējumi, aptver visu cilvēka dzīvi no vienas puses varētu uzskatīt, ka jautājums par laimi nav ētika apliekojams priekšmets, jo te sasto orpus normām. Laime nav izvēles priekšmets, bet gan mierkis, pēc kura tīcis katrs cilvēks. Tātad mēs tīši vai natīši nūrodējam ceļu, kā to sasniegt. Laimes jēdziens ir tik plašs un daudzpusīgs, un nereti cilvēki uzdod jautājumu, kas ir laime, kod es esmu laimīgs, kas tad ir patīso laime, un šo jautājumu cilvēki uzstādējuši visos laikos. Daži uzskata, ka laime ir kas namīra pilns, tei trenko poša sevi un satrauc mūsu protu, vīni tei līg dzētīs piec varas, citiem piec greznēbas, vīnus tei dora īdūmēgus, citus mēkšķaulēgus, Viņi domāja, ka laime ir līksma un paceļojoša, citi uzskata, ka laime sākās ar grūtiem porbaudējumiem, ka bādas un sopes paliec ceļā uz pilnību, uz gudrību, kas parod poroka par laicīgajām zinošanām, ka bādes un sopis attīra sirdi, līdz te atmirst kā krošņa pērla. Katram ir savs priekšstats par laimi, un, protams, mēs te katrs varam dot citu un savaidoku atbildi. Un, uh, Daži uzskata, ka vispirms par laimīgu var uzskatīt cilvēku, kam nav sirdsapziņas pormatumu, kurš negrib vairāk nekā var, kas grib tikai tūku spēju. Turpretī par nelaimīgu uzskata to cilvēku, kas grib vairāk nekā spēju. Tātad, es nekad savu gribu nevaru pīpildīt. Ja cilvēka laime ir atkarīga no ne tikai no to, ko es gribu un vēlējos, bet to, ko es gribu un ko pīpilda. Un eistu laimi nanūdrūšana, ni bogoteiba, ni prīki, ni baudes, bet patīs un eista laime sliepjas dvieselis mīrā un sirdsapziņas skaidrībā. Jā, daži varbūt pasties uh, orējos lītes arī mums uh, palīdz sasniegt laimi, dorā ārtu mūsu dzēvi, bet pirmam kortu mēs uzlūkojam šeit gorēgas lītas, savu īkšēju pasauli. Aristotelis uzskota, ka laime ir tāda aktivitāte, kas ir vieļējama poša par sevi un nevis kaut ko citā dēļ, jo laimē neko natrūkst, tai pīteik pošai ar sevi. Un laime ir tāda aktivitāte, kurā izpaužās likumība un šai likumībai jābūt vislabākajai un tai jāpiemīt vislabākajam. Piemēram, prots spēja apjaut skaistu un dīvišķu. Tā ir tad prota labākos daļas aktivitāte atbilstūši likumībai būs visu lielāko laimi. Viens no domātojiem filozofiem Epikūrs, kas dzīvoja pirms Kristus, 3. un 4. gadsimtā sprīž, ka laimīgs ir tas, kam ir tikums, bet ar to viņa napītiek laimīgai dzīvei. Un atkal, mm, citējot mm, man jau pieminēto senaku, uh, gribu teikt, ka bezjēdzīgs ir apgalvojums, ka cilvēks gonu varot kļūt laimīgs ar tikumu vien, bet nav pilnīgi laimīgs. Kā tas var būt, to nevar saprast, jo laimīga dzīve ietver pilnīgu naporspījumu lobumu, un ja tas tā ir, tad te ir pilnīgi laimīga. Taitot cilvēkus, kurus gribi aizvest līdz laimīgai dzīvei, jo līk pirmais pamats un jīm ir jojīmot satikums. Lai jūs poriem kaut kas līdzīgs svātai beigai pret to, lai tīm to mīļoj, lai vēlējās dzīvot ar to, lai bez to nazavēlējās dzīvot. Savu mierki būs sasniedzis tot, kad sapras, ka vislaimīgo cilvēki ir laimīgi. Tā ir ļoti interesanti vārdi. Un, protams, eh, domājot par šom lītom, arī mēs cenšamies patīsu laimi arī rast arī dīvā un svātī savus ceļos ir vienmēr sapratuši, ka bolstēta dzīve divā lūkšanā, pīlūksmē ir viena no patīsojuma laimes atslēgumu. en lingua filipina tagalog mahal kong kaibigan na Filipino na may may sa puso ninyo ang kaligayahan na inyong naranasan sa mga araw na ito at iba kaya sa pamaguita ng iyong buhay no si Kristo 嗨，大家把你的双手、眼光、动作、拍出来。 It is dawn on our horizon, telling us the story, reminding us of how he won the dark years of our history. His word resounding from the heavens. Dear Lamb, a man that's true, it's Christ who stands between us. Together let us all proclaim, He is with us. We are here. Together under His light, together under His cross, we sing His song in one voice. ways to slug a nuisance. With this word alive in us, we can declare we are here. Together under His light, together under His cross, we sing His song a new tomorrow. down. you keeping your shield of protection alive. To all that is evil, you fight. You're my L-O-R-D, you're my B-E-S-T, you're my one and only Emmanuel. words, Jesus our Lord.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 Jūs klausāties Dienas katehēze, mazliet, mazliet vēl poris dūmas, un tad noslēgsim šo Dienas raidījumu. Tikko pārdomājam par cilvēka dzīves laimi, par laimes uzskatu, bet, protams, laime un dzīves jāga, jāgai īt kūpsūlī un eh, cilvēka dzīves jēgas meklējumi pamūstās cilvēkā jau pusauģo godūs, ko teik maklātas atbaldes uz ja pamat jautājumiem, kas es esmu, kopiec es dzēvoju, ko es gribu sasniegt, ja cilvēks nav domāju par šiem jautājumiem, jo darbība ir bezmierkīga un sadrumstulota – Tomēr šī meklējuma nekad neapsarebežojās ar savas dzīves jēgas noskaidrošanu. Tī ietver jebkura cilvēka dzīves jēgu, cilvēces eksistences jēgu, un ne tikai šodien, bet arī visa mūža jēgu un visa mūža garumā, bet eh, cilvēka dzīves jēgu bezgalīgo prīškā, mūžēbas prīkšā. Katram cilvēkam ir savs dzīves uzdevums, tātad arī ir sava dzīves jāga, savas dzīves pīpildējums, jeb visas dzīves kopējais vietējums. Tā bija saskaņā starp dzīves uzdevumu un cilvēka veikumu. Kas vienam cilvēkam bija uzdevis šo pīpildējumu, tas citiem var likties nanozīmīgi vai pat bezjēdzīgi. Tomēr tāpat kā morāles vietības, savos presēbos snīdzas uz bezgaļīgu, tāpat dzīves jāgas novietējums snīdzās mūžībā. Un Zenta Mauriņa uzskata, ka mūsu dzīvē ir tik daudz jāgas, cik daudz mēs mīlestību porviešam darbūs. Ir ļoti labi, ka mums dzīvē katram ir savi ideāli, savi mierki, un mēs zinām, ko mēs gribam sasniegt bet vienmēr mums ir jāpadomāj arī par to mūžīgo laimi, ko Dievs mums katram ir sagatavojis pēc šos dzīves ceļiem. Jā, mēs varam tīkties pēc daudzām lietām, mazokus vai lielokus mērķus sasniegt, veidot sev lab, labvēlīgu vidi, kur dzīvojam, bet vienmēr jāatcerās arī par to mūžīgu mūžīgu laimi, ko Dievs mums katram ir sagatavojis. Un, protams, lai izmantotu šo vietu, tad mēs katrs cenšamies arī pildīt dieva gribu. Un dieva griba tātad ir mīļot savu tuvāko un dievu no visas savas sirds un dvēseles, kā to prasa mums divi lielie mīlestības baušļi. Protams, arī pie dieva gribas mums pīdara arī desmit dieva baušļi, kas mums ir kā ceļa rodētoji mūsu dzīves ceļam. Un šeit, ja mēs runājam par dieva gribu, tad pirmam kurtam te ir mīlestība, un mīlestība un dzīvība nav atdalamas. Dzīvība ir dorga, dzīve ir dorga, nevis topiec, ka kotra ir vienreizēja, kā dimants, Viņi to pieskatu var īmantot kā mozu, varētu sacēt, putneņu, bet mīļo dzēvēbu nozīmē rīvpietīs par šo dzēvēbu, cīnēt tu, nolīdzinot tai ceļu un tu veicinot. Un, protams, ja mēs eh, uz dzīvi pazaraugamies no moza bērna viedokļa, mēs saprastu, cik svarīgi ir saglabot tos vietības, kas mums ir dotas, un cik svarīgi ir ģimene īmantot tos vietējumus, ko dūtu vecāki, vecāki, skolotāji. Un, protams, ņemot zvaigžņu vietējumu ar mīlestības apgarotībai un eista Mīlestība ir dziļi apgarota cilvēkiem, kas viens otru patīsi mīļoja. Mīlestība padara, varētu sacīt, mīļotoju raksturu. Te nanoslādzās sevi, bet vēlējās sevi dovot citiem, just leidza citu bādom un cīšanom. Un mīlestība vairāk vēlējās sevi dovot nakai saimt un eista mīlestība nenozīmē tikai jūtas, bet tas nozīmē gribēt un darīt otram labu. Tātad, protams, ja mēs pārdomājam šodien arī par dzīves jaugu, par laimi, par cīņas un mīlestības pienākumiem un to prets, un tos pretstatīm, tad mēs saprotam, ka pamatā ir šī mīlestība, mīlestības tikums. Varētu sacīt, ka mīlestība ir arī iedvesmotoja Daudzi darbi mākslā un zinātnē ir radušies tāpēc, ka mīlestība īrūsnoja apdāvinot cilvēku, radīt vietēgus darbus, un patīsa mīlestība paļaujas labāk mums katram strādāt un kolpot saviem līdzcilvēkiem. Tāpat mēs ja runājam par šo ļoti lielajām lietām, tad sakam, ka mīlestība ir mūžīga un nedalāma mūžības īzēme, vīri, e, vērojama jaunas dzīvības radēšana, jo mīlestība turpinos arī pēc nobis. Un savukārt par nadalemību līdzino tas, ka mēs varam īmīļot tikai daļu no cilvēka, bet gan visu vai neko. Un šeit mēs varam, protams, padomot arī, kāda ir Ir tad mīlestība, ja tu sadalo, sadalītu, varbūt bieži vien mēs zinām, ka mīlestība saka ēsta, neēsta, un to arī šim cīņus un mīlestības pretstatīm redzam, kādas ir mūsu attīcības, un, protams, tad bieži vien, kad mēs runājam par nesaskaņām, tu cēlūnis ir greizsirdība, kas līdzinoja par cilvēka nanūs vietēbu un patmīlēbu, par nausticiešanos un ūtram cilvēkam, un, protams, tad rūnos dažaidi, dažaidi porpratumi. Un vienmēr eh, varam saprast, ka Daudzas lietas ir atkarīgas no mums, katra cilvēka, kā mēs to veidojam un kā mēs to pasniedzam. Un tāpat arī cenšamies arī to visu īmu, e, īmīsot, varētu sacīt, dzīvē, realizēt savā dzīvē. Un nevelti saka, ka mēs varam par tuvāko mīlestību runāt arī no vispār cilvēcisko viedokļa, ka prots mums liek izaturēties labvēlīgi pret saviem līdzcilvēkiem, un jūtīga sirdsapziņa īpaši cenšas nanodarēt nevienam pori, kā arī te ir rūpēsīs, lai tiktu īvērotas vojoko tīsēmas. Itai reizē tas laikam ir viss. Sirsnīgs paldies, ka jūs bijat kopā ar mani šajā katehēzes stundē. Sirsnīgs paldies visiem, kas zīdoja eh, Radio Marijo darbībai un atbalsta to. Un gribu sacīt, ka mēs katrs esam ļoti, ļoti vajadzīgi viens otram. Un, kā eh, tikko, tikko teica, Mūsu direktors Prīsters Jons Meļņikams, kam sitamā mēnesī drusku, drusku palika, eh, lai savoktu napīcīšumu zīdojumus eh, radio uzturēšanai un eh, visu izdevumu sekšanai. Tāpēc jums īspējams lūdzu, lūdzu mūs atbalstīt ar savu zīdojumu, lai Dievs visus svietē, lai katram Dievs atlīdzināja un to teikamies jau nākamajā ceturtdienā. Mīļai visiem jauku un svietēgu šo ceturtdienu, lai slavēts Kungs Jēzus Kristus. Abrahāms, Mūzus, Noā, Daniels, Dāvids, Jāzeps, Simpsons, Estere, Rūta, Jozua, Gideons, šos un daudzus citus dievu vīrus un sievas vienoja drosme, spēks, uzticība, neatlaidība un ticība. Šodien Dievs ir izredzējis tevi un mani Arī mēs spējam stāties pretī jebkuram izaicinājumam. Mēs varam uzvarēt jebko, kas nāk pret mums, jo Dievs ir ar mums, un viss ir iespējams tam, kurš tic. Dānijas reiz lauva bedrē tika iemests. Nebaidījās viņš, jo zināja, ka tie, kas dievam uzticas, tie kaunā nepaliek, jo par visiem spēcīgāks ir Dievs. Jā, zinām, viss ir iespējams tiem, kas dievam uzticas un uz viņu paļaujas. Jā, vienmēr uzvar tas. Jā, zinām, viss ir iespējams tiem, kas dievam uzticas un uz viņu paļaujas. Jā, vienmēr uzvar tas, kas dievam uzticas. Jā, vienmēr uzvar tas, kas uz viņu paļaujas. Zādraks mezaks apbednego ceplībijā, nebaidījās, tie jo zināja. Ka tie, kas dievam uzticas, tie kaunā nepaliek. Jo par visiem spēcīgāks ir Dievs, kam ticam mēs. Jā, zinām, viss ir iespējams tiem, kas dievam uzticas un uz viņu paļaujas. Jā, vienmēr uzvar tas. Jā, zinām, viss ir iespējams tiem, kas dievam uzticas un uz viņu paļaujas. Jā, vienmēr uzvar tas, kas dievam uzticas. Jā, vienmēr uzvar tas, kas uz viņu paļaujas. kundreiz nāksies cīņās doties. Nebaidīsimies, jūs zinām to! Ka tie, kas dievam uzticas, tie kaunā nepaliek, jo par visiem spēcīgāks ir Dievs. Jā, zinām, viss ir iespējams tiem, kas dievam uzticas un uz viņu paļaujas. Jā, vienmēr uzvar tas, jā, zinām, viss ir iespējams tiem, kas dievam uzticas un uz viņu paļaujas. Jā, vienmēr uzvar tas, jā, zinām, viss ir iespējams dievam uzticas, viņu paļaujas. Jā, neiespējams, Dievam uzticas, viņu paļaujas jām, vienmēr uzvar tas, kas Dievam uzticas jām, vienmēr uzvar tas, kas uz viņu paļaujas. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!